Bayan bolor, gedekman huninek, Nek zorilokte, ere bit baian baival, bit ni antra lu rungon bain, getchbototo kuron. en burru oil gold bish, burru zuil bish, time, ere bit baian baival, metetch burrium bolomste, getchbototok. baidik, bas, bit busat tuslar bolomste teget bayan bolor getek en an mous or bich. Rar in terwit, uh, Jesus en toucha ebaz, uh, ogulec baizan, diarj baizan. Tuni derget nek runirj, baz tunez nekium asur, asus sante, terun bayan baizan, bouyou edro rongor harintunt nek zuil dutu baisan. Ter zuil ju baisan be. Ter Isus Christes inget Jesus sentime, a mon ham dralik, rulen afrintult bi ju hirios tewe. Odugin baidlar jamarutak tewet, eh? uh, onodrin ruft. Medat ku ter kun hum ter uh, Internet internete baisan, tunt garutas bain, uhalak garutas bain, internet bain, burtsuil bagar, harin tunt nek zuil dutu bain. Ritz internet imo, ez vel xin garrutaz imo, tuniz et gel dundur bain, teget im zuilik ter um, bakxasat ime, asustan bi jurir jostewe. Tunt dutu, dutu zuil baga. Yahweh, Yahweh. Metetx, uh, bayon getekugin tuche uh, Bodor tsuile, bodor uide bi bas nek shulgin tuche, mongol shulgin tuche bas bodotx bai santime, dan unik zain medetek, bitemdek le sainte, hagar sant shulu dariad ritzetx evlel de une unenen rili, nulim savra zurtx rili, amzgala zangitatx rili, dara idjitege bairat bi, baian bai Toxtogoldor Humbisch, Rarin Nereodo Ergen Sanat, Tuni, tuni Derget, Yahoe Ritzgargo Internet Barco Baison, Rarin Ritzgargo Achargal Baison, Engin Achargal. Tim Serran bain, Rarin Medet Bit euh, Déché Yawar Erecte, Jesus euh, Tunt Jura Wilson euh, Otto Chi Chant Nekium bain, Yarch, Orinbourg omtso zarj ja dutz ok, tengert chi tengert bajalak te bolno, teget irj namek dak gechailtav. Boyu Jesus Christin derget chi bayan bolch bolno gesanutak tete. Teget oto bit bodor gerekte. Jagat chi tege bayrat bi bayan baysan. Nek ej namek amit bolkolson. Ej namek Namek Hamid Bolkolson. Ter Namek Ramgalsan, Asraj Baisan, Bas Edge Nadat Raerte Baisan, Im Gurran Serran Zwilbeina. Baina. Deget Jesus Christin Rajut, wo Jutenger Borni Rajut, Im Zwilbeiga. Tenger Boran Binarik Ramgaltak, Tenger Boran Binarik Hamid Bolkolson, Tenger Boran Bidan Raerte. Der Tuni Rajut, Bibayan Bain. zorian bagular bolamste. Oto amtral charansonin bainte, urala garoutas baga. Harlinoto nek mede garçon, urala garoutas, zalou homosik tenek bolgolson. Agatukot, oto toglom toglotchega time, oto barak bodot chadvarque bolson. Burium internetes avdak, teget, orin bodol barak barko. Bitanture bodor erektet, Munktugruk ekekman ez vel uh, et euh, barrag etekman bitnarrik tzawal atjargalte bolgotz txatarko eketxpotatzente. Biten turre bodor Arekte. Teget, Jesus ingetxrel zan metetx namek dak buju mini ugik sansore bas nat terrant jaware mini zan boltzov zan unen xutrak bitanturebaz illu gonski bodor recte. Jesus Christ bit nikram galdak yamar utakte bit uh, du dugar uslagar bas uh, unik sanson. Tengerburni uk amit bogot idverte, royer talta irte yamarch des rortz bogot, sedgel riget sonsik, wimod riget, nugas chomkik, saltal nordok. Tengerburg-Niuk, bit naar Odor Bolgon, tengerburg an en Raralte, Soyol Tegor sans Volch, Tengerburgon Namek Yunas Ram Galdak Wegerer, Medes, Medec Shotgoroste, Mou Sanses Galdak. Shotgorin Yue, en Bol Taltsar Bouyou, Royer Tal Bolgor. en bouk dit bit eh, en bouk des den ger bochon bit na rikran kaltak. Te get bi in get schrelspol no, Jesus Christin rajout bi bayan bain, ya get gevel na dat ram galalt bain time, un goe ram galalt bain. Te get bas nek nek zuil bain, te, eh? etch namek asraj baisan, bo yu minitolo bodoj baisan, te get nere, rechter andosek, teget tunir a bi bayan bain. Harin ramdin chural suil yue, en bol khair teme, Chant negel yum du tach bain. Tunt yu du tach bai bay khair time, Monkte bai sanj kesan, tunt khair barko. Monk grukte bai sanj kesan, tunt khair barko bai sam. Teget metech tunir amtral retsu Jesus Christin Rajut, est toni derget en erael raer baidik. dik. miniset kel dotor, nek baga, bigant sarabish, te? An ere, Jesus Christ na teram Minis kel bain, kel kegete So sektan inget tiargena, ti bolor, metet bayan, bolson bol. бүгдээрээ босоод тэгээд хомтата итгэл бишрэлийн үгийг тугаглакскай бүгдээрээ тогсхушит тангер бокон морарандус танарта орин бургас ботло уп шлаг и тэнгэр бат око око итгэл бишрэлийн үгийг хэлскай би тангер газрик бутагч тогсхушит эцэг тэнгэр бурханд ихэн би түүний амин ганц хөө бидний эзэн Есүс Христэд ихэн тэр орон сүнсээс бүрдэж цэвэрхэн маригаас мэндэлжээ. Тэр фонти лдатын дор зон цолууж амьсгал хурааж бүслүүжээ. Тэр там дугаар гурд хоногтой өхрийг сүмэн амж тэнгэр салон төвсөчд эцэн баруун тайсууж амьд болон үсгийг шүүгээрэн би ариун сүнс Богны тэнгийн католик шишин гэнтний нэгдэл нүглийн ариусгал бие махбодын амьдрал болон мөнх амьдрал